Maneal uh, untsa, joan erraiteko eztiagu sobea sobea berrik, pentsatzen haldukan bezala. Nesken eguni nuken ginean hen berri uh, lurika izan eta geho segidan. Ego erditan, uh, Igor zumait uh, erpu uh, mesu bat, uh, teksto bat erraiteko, uh, lurika yuken benatalde osua untsa zela. Eta, hola, prentsa bizatzi, apu familia eta lagunek uh, jakinezen untxazie lahuk. Nuntziana gertatu delaik olurikara hoi? Euh, Rodin, hola, berreken txerkatu hen papetan, zegan er, erraiteko enakian txubea. Hoin langtang eskualdin zutian, hoi duk katmandutik eta uh, iparaldilat bus. Rodin, untxakun prinitu badut uh, epizentrulat uh, Bus bena uh, ustez, eh, gane jaiteko uh, ni hauke ez dakiat uh, sobea ez ditiak guken ez telefonin, ez gehoztik mesu tipizu maituk uh, han eta hola aintzinatzen zireta, bena ez ditiak guan ususenka telefonin ukeni. Zer zen, hortrekin baten egiten aiz, zerzen hana ibilbidian uh, erditan, hartsiberi? Odin, uh, ibilbidien uh, hurrentzian uh, zutian, spanizok her uh, ustiat atzoart edo egunart edo, uh, bof, euh, abantzu finizieian, urgentziat zutian, euh, eta geho bazieian uh, autobus bat hartzeko, euh, katmandutik zazpioen eta behitzen, pista sumait hartzeko, eta horren wala, hor, uh, idu jala, habo egiten die, eta pistak, eta, eta dena moztuik duk, bena, wala, ustez dena, zenta komunikazioa izigarri gogorbeita han. Nurtzen uh, hor izan zinak, uh, eh, bon, zuen haiteta eh, eh, bestela bazen ez uh, zumbatzen deja taldin eta nuntik horra Ordin, Hor din, zea en haiteta eta basutian hamabost taldin, Ordin hoietan, uh, eh, ordin uh, izen guzik ez eh, eta ordin ez nahasteko ikan entiat ape nunkuk tien eta hola nukobetek ezagutzen bat yusigurri ahre ezagutukotik. Bastian uh, altzaiar, gotaniko, eskiular ebai, bena ebai ziburutar, uh, doni lohitzune, askaine, bena e, paue, olue eta bordale eskualdetakik. Hala, egan duzio, hastapenin uh, eh, eta edabideak zabaltzia izan zela galtua, beha beste gaizat, edabide guziak uh, eh, zonaiten gibiletik aigela eta zubezala momentu honetan e, solastatzen zituk eta kakinaz, ez dakit momentu gozoenak dienaz, baina ara gutaz zaparte bai pentsudi, dukenduzula beste dai franko? Bai, egian jaiteko, pentsudiat jantzeikela la prentsan bondenak e, eh, etzian eh, jakinaztia, zian habo erraitia untsaziela, eta, be voilà, eh, al, oai gibel horra zikuk, e, Prentxak nahi dila gaizak jakin, eta be ez takiagu gaiza haboik, ordin eh, egia sumaitek reten dekiela, uh, eh, bon, me uh, eh, ukanen telefonin eta hoiko, uh, erran gue daitzia, bo ez takiat gogu abaduk jenese, bena, bena bon, ageiko. Beskerkanitxe eta sun, gusirik emanik eta espiozare esartiko dila. Bai, haus! <laughs>